U ime Allaha, milosti Bog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Ostaje samo put vjernika. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarski, nego samo sa sunetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će putovi biti zatrpani. Svi će putovi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. أوما تبصر في الشيشان ظلما أوما تبصر أطفالا تموت أوما Put vjernika. Postoji samo jedan menheđ koji je ispravan. Menheđ Islama. Mi ne slijedimo menheđ ni Muhameda ibn Abi Lehaba, ni Ebu Hanife, ni mama Ahmeda, ni ibn Tejmije, ni ibn Kajima. Mi slijedimo menheđ kojeg su slijedili svi poslanici. Allah Đelešanu nam u Kur'anu, svim muslimanima, određuje menheđ. I mi ne imamo pravo po svom nahođenju da sebi programiramo put šarijata i put do dženeta. حييتم يا شبابا بهم يعود مجد المسلمين قلوا لسماء الكون لقد طولنا النجم برفعتنا ولان المسلم كان له بالغرب صدى من همتنا همة أراها فيك يا أخي نعم أنت أعني يا رفيق Mi znamo izreke koje su izreke generacije prije nas, da je mjesto u Leme otrovno. Onaj ko bude gibati u Lemu, njegovo će srce umrijeti prije njegove smrti. Mi to zato znamo. I zna, zašto ovo govori? Da nam ne mogu prikačiti ono što prikačavaju da, da ljudi osuđuju u Lemu, da ljudi tekfire u Lemu. Znači, onaj Lema, Lema koja je istinska u Lema, mi poštujemo kao naše šehove, kao ljude koji, koji su znanja i stavljaju na mjesto na kojim pripada, ali i ne stavljamo na mjesto božanstva i ne slijedimo nikoga slijedi. من فينا ينسى يا أخي ذاك المعين واليوم نرحل يا رفيقي صابرين أنا وأنت رفاق درب قد كلت أقدامنا المسير وما زلنا نصبر ونهون العسير فكواهلنا محملة بأثقال وسيرنا إلى ربنا المتعال وقفت ببابك يا خالقي أقل الذنوب على عاتقي أجر الخطايا A kada je u pitanju džihad, svako mora biti jasan, to zeti si aj suri teube, da su naše živote kupljeni, da smo i već obavili trgovinu. يغفر الذنب العظيم يجيب المضطر ويكشف الضر ويغفر الذنب إنه يبدل السيئات إلى حسنات كريم حليم واحد أحد فرد صمد المطلوب انكسر بين يديه وانطرح بين يديه واسأله باسمه الأعظم وقل يا الله يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عملت بعفوك من نال كفاه الإثم بدون وما دام دربنا لذلك فمهما صبت يرنك وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nakon ظاهر الله سبحانه وتعالى إسلاماتنا i صلى الله عليه وسلم mi želimo da putem ove tehnike poselamimo našu braću i sestre diljem ovoga dunjaluka i da im poželimo lijep prijem i dobru konekciju da se zajedno s nama u duhovnom smislu druže sa ove lijepe medrese ili seminara zimskog koji je pod nazivom Vakur Rabbi Zidne Ilma i reci gospodaru povećaj nam znanje. Vjerujem da svi oni koji nisu s nama fizički, kada bi znali kako nam je lijepo ovom lijepom mesđidu i ambijentu u kojem se nalazimo, da bi svako poželio da bude i fizički zajedno s nama. Ali Allah je tako odredio, pa smo mi zadovoljni Allahovom odredbom, da budemo gdje god budemo na ovoj zemlji, ali da obožavamo jedino Allaha subhanahu wa ta'ala. Vi ćete inša Allah imati priliku za kratko vrijeme da ova naučna predavanja koja idu u jutarnim satima da poslušate ili da nađete na određenim stranicama, a mi ćemo se truditi da vam se svake noći obratimo u ovom terminu kada Mnogi su u svojim kućama imaju priliku da čuju nešto od onoga što smo mi pripremili, da podijelimo zajedno s vama u, u tužini i sa ovom braćom koja su ovdje na seminar. Ja sam večeras u ulozi domaćina i u ulogi onoga koji će najaviti našeg daju Ibrahima Delića, našeg brata koji ima i veliko iskustvo u davi i znamo se godinama pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se ukoristimo od ovo večerašnje predavanje a predavanje je svakako interesantno jer mi pokušavamo i trudimo se uvijek u životu da budemo aktuelni a tema je aktuelna pa neka nam je sam predavač i večerašnji i vaš i naš gost najavi i neka o njoj što ljepše progovori, a sada mikrofon puštamo njemu. Ako dođe do eventualne, znači, poremećaja konekcije, mi se nećemo ovaj, ponovo vraćati na početak, pošto imamo ovde mesiđi malte nehaman pun, tako da mi ćemo nastaviti, a vi ćete jednoga dana dobiti, inšallah, priliku da poslušate predavanje do kraja. Pa molite Allaha subhanahu wa ta'ala da posluži ova tehnika, da i ona bude u svrhi rada i pomaganja Allahu te bareke wa ta'ala vjere. E, pa vidite šejh, pa je to fadl, A vama se poručujem lijep i strpli sabur u toplim evropsko-američkim stanovima. www.baltak.com Zoma budvijenika. الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا مصطفى المختار سلام الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وعذبي سيئة الحسنة تتمها وخالق الناس بخلق حسن فواه ترميزي قال حديث حسن صحيح أما بعد يا جدانس قولت يوتيني كل temi koju neću خين دوك otkrijem dok ne počnem, ne, odnosno ne prođe uvod i ne počne pričati o toj temi. Mi danas, braćo i sestre, živimo u vremenu kada ljudi prvo pitaju. Baš kako je rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, fa inna ma ahlekel ladina min kabrikum kefetum nesailihim vahtilakum ala embijaihim. Hadis bilježi Buharija muslim, a hadis od Ebu Hureyli abijelom. Kaže, oni koji su bili prije vas, propali su zbog toga što se puno zapetkivali i razilazilo se svojim poslanicima, odnosno stupalo suneta svojih poslanika. To je isto danas vrijeme. Znači, ta, ta, kad se zove traka kadera, ona se znači okreći samo i dolazi u svako vrijeme. Međutim, vi ćete danas često čuti pitanja čije se ti menheđa? Na kojem se ti menheđa? Koji ti put slediš? I često znaju ljudi bez znanja šarijatskog određivat, ovan je na onom menhezu, ona je na onom menhezu, i tako zaključivati i donositi sve koje je menhez ispravan, koji nije ispravan, koji ko, šejh koje menhezu poziva, kojem daja koje menhezu poziva. Međutim, a često se ti stavovi o menhezima zasnivaju na onome što je poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao u hadisu koje sam spomnjalo od Ebu Hureyri, a bilježi ga ima muslim, kaže, jekrehu lekum salate, Allah mrzi kod vas tri stvari, a prva stvar je kile lakal. Prva stvar je čula kazala, druga kesretu sual, da puno pitate, i treća je upropaštavanje svog imeta. Međutim, postoji samo jedan menheđ koji je ispravan. To jeste menheđ islama mi ne slijedimo menheđ ni Muhammeda ibn Abi Lehaba, ni Ebu Hanife, ni mama Ahmeda, ni ibn Tejmije, ni ibn Kajima, mi sledimo menheđ kojeg su sledili svi poslanici. Allah Đelešanu nam u Kur'anu, svim muslimanima, određuje menheđ. I mi ne imamo pravo po svom nahođenju da sebi programiramo put šarijata i put do dženeta. Put šarijata i put do dženeta je već određen. Na nama je samo da se krećemo tim putem do dženeta i sigurno nećemo zalutati. A taj put ćemo vidjeti u ovim, ovom našem predavanju i ja sam davno govorio da mi treba da se definitivno definišemo i u verbalnom izražavanju, i u pismenoj formi koje smo mi menheđa, šta mi hoćemo. I da se zbog toga nikoga živog ne stidimo na zemlji i da se ni zbog toga nikoga ne bojimo osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se ovoga što se držimo, da se zbog toga ne bojimo nikoga što će nam neko prigovoriti, što neko neće tjet s nama. Jer oni koji se drži Allahu i Đelešanu vjeri, oni koji se drži Allahu a užeta, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se ono neće nikada prekinuti. Ne može ga niko prekinuti. Osim ti ako izabereš tu zabudu. ako Allah će dešavu na tebe, znači proste i svoj gnije da te odvede, odvede u zabudu. Allah je Đelešanu kaže u mnogim majetima, kao što smo rekli, ne možemo sve spomenuti, ne možemo spomenuti na većinu hadisa. Svaka ova tačka je posebna tema, za sve možda ćemo nekad govoriti o njoj. Ja hoću ukratko da podvučam neke teze, na čemu smo to mi, koji je naš menež da nam ne bi prepisali ono što mi nismo i činili nam zulum, a oni to i ne znaju. Ili da mi nekome ne bi činili zulum, a on možda na ispravnom menhedu. Pa Allah Đelešanu kaže Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, a to je znači am ajeti koji od, se onaj odražava, odnosno oni su za sve ljude, znači nisu had posebno za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže Allah Đelešanu u suri Rum 30. ajetu, podlačim sura Rum 30. ajet, ko će da provjeri, da govorimo istinu. Sura Rum 30. ajet. Allah subhanahu wa ta'ala kaže se zubila فَكِنْ وَجْهَهَ لِدِينِ حَنِيفًا فِتْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون kaže ti svoje lice upravi ka pravu, ispravnoj, čistoj vjeri. fitretellahi lati fetere nas alejha. Ispravno vjeri, čisto vjeri koje on uputio ljude. Ka la late bile li halkilla, nema promene u Allahovim stvaranjima. U drugom ajetu kaže Allah za ustanu, late bile li kelimatilla, nema promene u Allahovom govoru. Allahov govor se ne smije mijenjati, iskrivljivati. Pa kaže, zalike dinul kajime, a to je jedino čvrsta i jaka i ispravna vjera. Vela tim ekstra naš zla jalam. Ali većina ljudi to ne zna. Većina ljudi neće da zna. Da li Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kul inna mi hedani reci ti Muhammede Kul inna mi hedani sira rabbi ila sirati mustakim reci ne kaže moj gospodar me inna mi hedani rabbi moj gospodar me uputio ila sirati mustakim pravu putu dinan tijemen, ka čvrstoj vjeri, milete Ibrahima Hanifa, ka vjeri koju je Allah Đelešanu, koje se pridržavu Ibrahim a.s. koju putu Ibrahim a.s. Lema kjana nima mušikin, a Ibrahim a.s. nije bio od mušika. Dalje, braćo, kad nas pitaju koji smo meneđ, onda ćemo im reći da smo mi menheđ 124.000 poslanika. U musnadu imama Ahmeda, bilježi se hadis, da je poslanik sasno rekao, da je Allah Đelešanu poslao 124.000 poslanika. A svi su ti poslanici govorili, kako kaže Allah Đelešanu u suri El Enbiya, zove se sura El Enbiya, poslanici. I ovaj baš ajed u suri El Enbiya. Kaže, Allah se izubila, vama erselna min kabrike min resuri. Mi ni jednog poslanika Muhammede nismo poslali prije tebe, a da mu nismo illa nuhi ilaihi, a da mu nismo mi objavili. Ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Nema drugog Boga osim mene i meni se samo klanjate. To je naš, to je naš put. A u drugom ajetu kada Allah Đelešanu suri Furkan govori o robovima milostovo, ibadu Rahman, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ اللَّهَ نَاخَ A to su oni koji Allaha Đelešanu obožavaju, samo Allaha Đelešanu i njemu kao druga nikoga ne pripisuju. I zato ovaj tevi, naš menheđ je tevi, vjerovanje u jednog Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, ilahu kum ilahum vahi, vaš gospodar je jedan gospodar. I mi ovaj tevi se izražava kroz tri, znači ovaj tevi se izražava kroz tri stvari. Prvi jeste, braćo, tevhidu rububije, tevhidu uluhije, tevhidu esmaju esifar znači tevhid rubije, su Allahova djela, da vidimo mi, da li su neki ljudi na menhedu, koji misle da, da su na menhedu, u samom tevhidu rubije, jer mi kroz to gradimo bratstvo, kroz to gradimo jedinstvo, mi kroz to gradimo ko je vijeni, ko je nevijeni, ko je munafik, ko je nešto drugo. Znači da vidimo samo telhidu rububije gdje su ljudi zakazali. Pa ćemo prvo od toga spomenuti, braćo Allah Želešanov kaže u vezi telhida rububije On juhi, huwa juhi ba jumi. On u smrći oživlije. Koliko danas ljudi vjeruje da Allah Đelešanu u smrći oživlije. Koliko danas ljudi koji poziva nije čvrsto ubeđen ovu. Pa kada treba pozivati u istinu, boji se nekog drugog mimo Allaha Đelešanu. Kao da je nečija, kao da je njegova duša u nečim drugim rukama, osim Allaha Đelešanu. Allahu poslani kada bi nešto htio potvrdno da kaže ashabima ili slično je to zakljetni, kaže وَلَّذِي bi بِيَدِهِ Tako mi ono učinuje, učinuje rukama moja duša. Tvoja duša i poslanikova duša, koja je bolja od naše duše, u Allahovim rukama. Allah je lešanu kaže huve, juhi o mi. On smrćio žide i ona nema se čega bojati ljudi ili nekoga drugog. Da li Allah je lešanu kaže da je on reza, da on obskrbljuje koga on hođe. Čemu onda strahovati za napad? Kaže Alija ibn Ebi Talib, kaže upućivanje na dobro i odvraćanje od zla, znači pridržavanje za istinu i sklanjanje od batila neće ubrzati eđel, niti će smanjiti čovjeku na pasu. Ne može ubrzati eđel, niti smanjiti čovjeku na pasu. I to je naučio ove riječi, je naučio slične riječi, je naučio Muhammed sallallahu alaihi wa sallame svoga Amidića Abdullah ibn Abbas radijallahu anuma kada je rekao, ja gulam, ihtad illa jahfetke, o sinčiću, čuvaj Allaha, Samo Allaha čuvaj. Allah će te čuvat. Ista zila je to zizu te zahke. Ako budeš se borio za Allaha, je lao vjeru. Allah će primiti o tebi. Allah će tebe čuvat. Allah će se boriti o tebi. Kaže, a kada izaš se, te tebe sallallahu. A kada tražiš, nemoj ni od koga da bi tražio do Allah, od Allaha Đelešanu. Allahi, braćo i sestre, ovom um hadisu je velika poruka. Kada tražiš sebi posao, najprije zamoli Allaha da ti dadne halal posao, da u njemu nema nikakva harama. Ako tražiš sebi posao, onda radi posao u kojem ćeš moći ispovedati samo Allah Allahu Đelešanu u vjeru. Bez ikakva uslovljavanja. Zašto? Zato što Allah Đelešanu je er rezak. Onaj koji obskrbljuje. Slušajte kako Allah Đelešanu se obraća svim ljudima, od najbogatijeg Rockefellera, pa da ono da najvećeg miskina tamo u Africi što hoda bez hranjike, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuhan nasu entumul fukara ila Allah. O ljudi, svi ste vi siromasi kod Allaha, fukare. Odnosno, u globalnom prevu, svi ste vi potrebni Allaha. Inna Allah huve ganijul hamid. Allah je lešano je bogat i hvale i dosan. Ako nekoga, od nekoga treba tražiti, da tražiš od bogatu. Ako neko treba zahvaliti, onda zahvali onome koji ti je dao. To jeste Allahu Azzavedel. Dalje, braćo, moramo znati u tevhidu rububije da Allahu Đelešanu pripada vlast. I ovdje su najviše zakazale generacije i umeti i, da, i, i ovi koji danas žive u Bosni i Hercegovini. Najviše su zakazali u ovome propisu. To jeste, kome to pripada vlast? Da li to vlast pripada narodu, kao što je demokratija, ili da li to vlast, pripada Allahu subhanahu wa ta'ala? I zato Allah Đelešanu traži da ljudi nikome drugom ne predaje vlast do njemu. Jer je on stvorio nebesa i zemlju, a i tu ulazi u tevi rubije. Allah je lešanu kare velillahi mulku samavati velar. Allahu je vlast na nebesima i na zemlju. Lehuma fi samavati lama fi lebi lama tahta sara. Allahu je sve što je između nebesa i zemlju i ono što je ispod. Sve je Allahu. Nije ničije drugo. I zato Allah je kaže Ela lehul halku wal emr. Kao malo iz provokacije a za to drugom pripada halku al emr, stvaranje i upravljanje, zato neki drugi, neko drugi stvara i upravlja, a ko to treba ako stvara upravlja, pa onaj koji je sve stvorio, on je najpreći da upravlja. Pa danas imamo jedan problem u našem menedžu, ko, o, koji se vrti oko nas, oko tog tehakuma. Je li kafir, nije kafir, ko je kafir? Jasno vraća kodan, zna se ko je kafir, Kafir je svako onaj ko želi da mu tako sudi. To mi nismo rekli. To je rekao Allah za veđel. Poslušajte Allaha subhanu. Allah Đelešanu kaže u suri En Nisa. Prvo Allah Đelešanu čitav znači propis izvodi znači objavljuje. Pa kaže Inna Allahe je emurkum entu edul emanati ila elda. Allah vam naređuje strogo da stvari koje su odela, povjene, onaj stvari koje su dela povjene, stvari, dajete onima koji su sposobni za to. Da stvari znači one koji su u popitanju vojstva, dajte onima koji su sposobni za to. Pa kaže onda navodi neslučajno. Drugom ajetu Allah Đelešan navodi ja i helezina amenu ve ti ullahe ve ti u rasule ve u remni minku. Fe in tanazatu fe fiše i farutuhu ila Allahi ve rasuli. In kuntum tu menuna billahi u lijevmi lahir. Zalike hajdu vasem te ila. Kaže o vjernici, evo vam zakodam na vlad. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku unijem liminku. Pa na vaši un nije taat. Znači, kaže ulema, i ako su vam predstavnici kako treba, onda ste im duži se pokorava. Ako nisu kako treba, nisu odehla. Pa kaže onda, ako vi se raziđete, kaže većina, većina uleme kaže da je da kaže da je ovo ulje emre minku ulema. I znači ako se sa ulemom nešto raziđemo, sa običnim ljudima, kao što se razilazila sa običnim ljudima, iako su bili neki od njih alimi, sa običnim robom, znači da se razilazili, vraćali se kad i sudi da im presudi, da im presudi Kur'anom i sunnetom, kako je Allah Đelešanu rekao, vero ila Allahi wa Rasuli. Pa kad je onda se sporio sa nekim židovom, išao je Ali i radijalo da mu presudi, ali po Allahovom zakonu. Ali je radijallahu anhu išao šureju da mu presudi sa židovom, ali po Allahovom zakonu. Fero ila Allahi wa Rasuli in kuntum minuna billahi wal yawmil akhir. Ako vi stvarno ste vjernici u ahiret i u sudnji dan. Zalik je hajno, to vam ljudi bolje, na sinat, to vam ljudi bolje, lahko se ila i rešenje ljepše. Pa onda osuđuje one koji traže sud mimo Allaha i koji se ne vraćaju u Ferudu ili la Resul. Kod koji nema Ferudu ili Resul. Da se ne vraćaju na Allaha i poslanika sa osom, pa kaže Allah Đelešanu, a vidiš li si one? Elantere ili ledine je zumune. Vidiš li ti one koji misle da vjeruju? Zato nije danas i naše stanje. Ljudi misle da su vjernici, ali i može stati svašta u obraz. Mogu otići sudu nekom drugom ima Allaha. Mogu dizati kamatu, mogu činiti zinjalu, mogu piti, mogu krasti, mogu psovati vjeru Allaha i sve ostalo. A jesu mure kada upitaš jesi ti vjernik, kaže jesam. Ja, ja, vjernik sam ja. Ja svaki bajram idem u džami. Ponekad budim i na džumu. A ja sam vjernik. Jesu mure. Zato ovo, ovo ovaj izraz, izraz Allah Đišanu su jez umune. Oni misle, šejtan i ostavio zaob, da misli da su vjernici. I umru, a misli da su vjernici. Međutim, kad se sretu sa Allah Đišanu, ova jez umune će tek doći do izrazaja. Pa oni misle, kada jez umune, ennehum amenu bima unzile i leke, prema unzile mi ukabli. Kaže, oni misle da vjeruju u ono što je objavio tebi, što je objavio prije tebe. Tim poslanicima, gledajte ti, sudajte ti lijepo poslanicima, misle da vjeruju. Ali što ne vjeruju? Allah Zalešanu između ostalo spominje među najvećim grijesima. Što misle da vjeruju, a oni ostalom ne vjeruju. Jer će smatati Allahu sud maleni. Neće se obraćati Allahu Zalešanu. Jer će smatati da Allah Zalešanu neće moći rešavati tokove života. Da je djela prevaziđena. Da je to kameno do da, se, da je to konzervativno. Vraćamo se u srednji rije. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, a vidiš i juridune. Jure Oni žele, pa što ovu stvar jako je bitno u oni žele, hoće da im tagu sudi. I uriduje te haku mile tagut, a idu kod taguta da im sudi. A Allah Želešanu kaže, a to im je rekad umiru je jekor A to im je strogo naređeno da zanetu. Fardi im je da to zanetu. Da li danas ljudi neću taguta? Da li se ljudi danas odreću taguta? Kao što će Ibrahim odreku i njegovi sledbenici kada su rekli i ocu njegovom Azaru i ostalima koji su bili sa njima, koji su obožavali kipove, inna beri u minku om ima tabu duna mi duni lahi ke bikum. Bena bena ma duo ebeden, hata tuminu bila i vahdu. Kaže, mi se odrećemo i vas. Kaže, mrzi ti njegovo djelo, nemo njega. Ne, ne, ti mrziš njega. Onda bi išlo, ne mrzimo ni kafra zbog njegova, samo mrzimo djelo njegovo. Ne mrzimo ono što on nosi u srcu, jer djelo izlazi iz srca mrziti njega, mi se odrećemo tebe, jer ti potpomažeš guda, ti radiš za ta guda. Pa kaže ovdje Ibrahim Alej Salam ili koji je bilo sa njim, sve dok ne budete, nema između nas pomirenja, ni može biti zajedništvo, ni može biti bratstvo, sve dok ne budete Allaha Đelešanov jedinog obožavali, dok ne budete mu vehidi, da li ko je pametan, imalo ko je pametan, i ko uzme ajete, one koje Allah Đelešanov objavio te hakumu, vidjet će vraćo da Allah u tehakumu, kada je pitan taguski zakon, ne ostavlja nikog bez grijeha koji se dotaku toga. Pa kaže Allah Đelešanu, فَمَنَنْ يَحْكُ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ فَاُلَيْكُمُ الْكَافِرُ A oni koji ne sude po Allahovom zakonu, pa ste ovdje ahtan, Allahovom zakonu, oni su kjaferi. U drugom ajtu kaže, sve su nam ajde, i sve se nalazi na, jednoj skoro stranci, završeća ta. وَمَنَنْ يَحْكُ بِمَا أَزَلَ اللَّهُ فَاُلَيْكُمُ الْكَافِرُ Olekomu fatikun. Kaže, a oni koji nesu ne pošto Abdu, oni su fatici, zalimi kjaferi. Pitam ja sad ljude koji govore da nisu kjaferi oni koji sude po tagunskom zakonu. Jel, šta bi on od ovo troje volio? Jel dobro ovo jedno što je Allah Zulešano objavio? Hoće biti fasit? Hoće biti zalim? Hoće biti kjafir? Ako bi se on s time zadovolio, onda vraćao, onda nije, nije upitan i njegov iman upitan njegova vjera, da ga Allah nazove, ne, pazite, on nije da čovjek nazva u fasiku, nije da čovjek nazva u zalimu, Allah je Đelešanu da naziva zalimu, a kad Allah nekog naziva zalimu, Boga mi, upitno je da li će njemu, da li će njemu biti oprošteno. Dalje Allah Đelešanu kaže, da onaj koji hoće da i sude tako učin dato, kaže Allah za žalom, e za hupa zahirijeti je bum. Zar vi ljudi želite da vam se kao pagansko doba sude? Da vi hoćete da vam sude tagunskim zakonima? ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون A ima li bolje sudi od Allaha Đelešanu ljudima koji čvrsto vjeruju? Ima li sudije koji će bolje riješiti stvari od Allaha Đelešanu? Ima li ono koji bolje poznaje stvari od Allaha Đelešanu? Jer Allahu Đelešanu ne može ništa izmeći od njegove, iz njegove kontrole. Međutim, i pored toga ljudi odlaze, odlaze tagutu, i pored toga glasaju za taguta, pored toga ulaze u parlament, i kada neki kažu, pišu po knjigama da je glasanje fiksta mesela, to je dokaz da on nije dobro izučio vjeru, da treba ponovno da se vrati na tehijatu. Ako nije fiksta mesela, i ako se ne tiče akide, onda i namaz nije onaj akijska mesela. Zašto ovo govori? Zato što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ako ne klanja ubrite, da? Zato što poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže bene ređilo, bere kupru terku salah, on te, tereka fekad, esek, adu uleti bejna bejnu salah, فمن ترك فهو أشرك وكفر ko ne, ko između, na, između čovjeka i kufra je namaz, koga ostaje biva kafirom, ugovor između nas je namaz, ko to ga, onda i to je tikska mesela. Onda tamo onaj učinaš što je napisao, između ostalo, ko je slebenik ehli sunata od džemata, kaže oni, e, kaže, znakovi da je neko u ehli sunata od džemata jeste da potire mes po mestama. A kada govorimo o ehli sunata od džemata, govorimo o akidi, a mes, mes po mestama je tikska mesela. I on, glup je onaj braćo i sestra koji je podijelio takve mesele na nekakve fikste i akvijske. Svaka mesela, evo ti Ramazan u kojem se ne zbori u lema, ako čovjek ne klanja na negira da, da, da, da nije kafir, ali ako kaže ja ne smatram da treba klanja kafir, ja je fikska mesela. A kaže ne treba obavljati, što je rekao treba obavljati? Fikska mesela, ali čovjek kafir. Jel tako? Jer je za neko jedan propis O halalio je ono što je Allah došao haramio. Ili suprotno. I zato to, kada je pitanje to glasanje, braćo, i pomaganje to glasanja, pa kaže, to je fiksta stvar, to nije znači u sulu din, onda moramo mu reći da onaj koji prepisuje Allahu Đelešanu duga u tehakumu, u sustu, da direktno zadire u šehadu. Direktno zadire u šehadu. U prvu, pazi, u prvi islamski šehad, direktno u tebi, jer je za neko čak prvi dio tevinda, ne drugi prvi dio, odnosno prvi dio kelime šehadeta, la ilaha ila la. Nema drugog Boga osim Allah. Ti si prepisao Allahu Đelešanu druga u sustvu, jer ti misliš još gore, da ti misliš da ti pametni od Allaha Đelešan i da ti propiše da je Allahu zakon prevaziđe, a evo ti si postao pametniji. Vidi. Ti si postao pametniji to uve. Zato i oni koji pomagu taj zakon, braćo, koji pogotovo oni koji pozivaju na to glasanje, ne sumljivo je da oni ulaze u kufru. Ali oni koji pomadu taj zakon, a možda i ne znaju, moraju znati da im je to zabranjeno. Koji dinar odvajaju za taj zakon, moraju znati da im je to zabranjeno. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, suri Majde, وَتَعَالَنُوا عَلَى الْبِرِ وَتَقْوَا وَلَا تَعَوْنَا إِثْمِ وَلُدْوَانِ Kaže, vi se pomažete u bogobojaznosti i dobročinstvu. Nemojte se pomagati u neprijateljstvu i grevu. Zabranjeno se pomagati u neprijateljstvu i grevu. Da li, je, braćo, da vidimo tevhid uluhije? Gdje je kod nas tevhid uluhije? Gdje je naše bratstvo na tevhidu uluhije? Gdje je sljedeće menheđa islava u tevhidu uluhije? Koliko danas ima ljudi, ne zna kom je gospodar. Koliko ima ljudi koji se klanjaju kaburu? Koliko ima ljudi koji bacu u, tur, u turveta straji proška i turveta boje se nešto će im desiti Koliko ljudi ode na had i ponese oca kao svijete u kamenje i doći da uči smatra nam to nosi neku korist. Koliko, li, koliko ljudi ima postoliće kod se, koliko ljudi nosi hamarije, koliko ljudi ide na, na kaburove nekakvih sra žida, koliko, koliko ljudi, koliko ljudi ide na ajva tosu i obožava nekakvog ajva zelju koji ne znaju musliman je, ili bogomil, koliko ljudi, gdje je taj termin ideologije? Kome to se ljudi klanjaju? Jer ono sve što za okuplja čovjeka, to biva i badetom ono sve što čovjeka odvrati od Allaha Đelešanu, to bila kaguto. I kaže u tefsiru, navodi se u, u, u suri Zarijat, pred sedmu majetu, vama halektu džine, vama se ila li abudun, Allah Đelešanu kaže, džine i ljude sam stvorio, da mi se klanjaju, kaže u ovom ila li abudun, da mi se klanjaju, kaže Alija radijallahu anhu, a to sam čuo šeha Nusreta, a posjetio me na to neka smo davno, mi to, jel, čitali i učili, pa kaže ovo lijabu du, ja sam istvorio da im naređujem i zabranjujem. A vidi ovi naređuju i zabranjuju, uvode u onaj viši nekakav pa niži pa zakonodavstvo, neko zakonodavno tijelo, znači on dao, on određuje, on za, naređuje i zabranjuje. Allah je je stvorio ljude da im on naređuje i zabranjuje. I to je direktno miješanje, miješanje u tevi duluhije, u tevi, tevi drugu bije. Znači nismo jasnili u tevhidu uluhije, jer čovjeka kada za zaokupi njegov dunjalu kod vjere, on je uzeo dunjalu za Boga. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, hej su abu dinari wa dirhem, propao je rob dinara i dirhema. Propao je rob, robu je dinaru i dirhem. Allah je lišanu rekao da će ljudi robu a dunjaluku. I to je jedna vrsta, jedna vrsta širka, jedna vrsta obmane, jedna vrsta greha, da li vraćo, kada u pitanju te vid esmaju esifat, ovdje smo se najviše razisli. I ne može nas svak biti na menežu. I ne može nas svak biti brata. Ne može pri, biti meni brat onaj koji negira Allahu Bogu. Ne može meni biti brat onaj koji kaže da Allah Želešanu uvek sveju. Onaj kaže da, ko kaže da Allah Želešanu u tjelovječu svinju, čovjeka. Onaj koji kaže da razgovara sa Allahom Želešanu svaku noć i da on zaposlije da mjesto Allaha Želešana kući, kao što je rekao ja sufijski šehu, u Damasku kada smo bili, jel, da je še i Bilal, pa da ja došao gore, vidio kući, vidi nikog nema, ja će, evo. Da je uzu Bilal. Kao što imam Arabi rekao, pa šta je drugo iz, izmet čovjek do, do Allah, a šta je drugo Allah do izmet? Šta je drugo Allah do pasta, šta je drugo? Pa kada je prošao sa učenicima i kaže mu jedan njegov od učenika, kaže, a šta je sad onaj čukov, vidio čukov? Kaže, pa šta je drugo Allah do čuka, a šta je drugo čuko do Allah do šta? Da li on može biti na menedu? Ti mi tak imamo posebe. Mi tak imamo posebe ljudi. Imamo posebe muslimana, bošnjaka, šija. Koji smatraju imali tri Kur'ana, kako to se ovakav kao što mi imamo. Koji su negirali poslanstvo Muhammedu s osnovom. To rekli da je Sibin pogriješio. Koji suju Ebu Bekra i Omera. A zna se da je to jasno dio kufra. Sve ovo što sam došao. Koji ajšu tuđuju za blu, braće koji smatra da, da je bila bludnica, koja smatra da je varila poslanik, koja je poslanik preuzeo poslanstva trebu ti Alija u najmanju ruku, znači oni koji smatra, ima čak i oni koji smatra Aliju radi Allah, Hana Bogu. Kao što je bilo, tako pa je Allah, Alija radi Allah spalio vatom. Znači mi takvi ljudi imamo u našem bošnjačkom društvu i smatram da je to naš menheđ, to je daleko, daleko od našeg menheđa. Takav dalet, dalalem, da je ida, daleko, daleka je to zavda. Ima i oni drugi, malo blaži, poput murđija, koji smatraju da i, ima blica kao iman Džibrila, koji smatraju da je Udula ibn Ubej, znači Jebu Bekr, na istoj deređi, koji smatraju da je najbolji mumin i onaj najslabliji, da su isti. Zašto? Zato što im dijela ne ulaze u, u iman. Zato što u nja ima medije zidu onu kus. Ne povećajte na svanje, između ostalo. Imamo među njima oni koji smatraju da Allah Zelešan ne govori, da Kur'an nije Allahu živi govor. Imamo oni koji smatraju da Allah lešanu se spušta na svako mjesto i da je uvijek na svakom mjestu, da nema svog određenog mjesta. A oni za nas kažu da smo kjafiri što smo Allahu Đelešanu do jednog mjesta. Imamo među njima one koji tevile kur'anske ajete. Pa vidite često kod nas sa kide kaže kada Umjesto da kaže kada Allah smota nebesa i zemlja čuje desno kaže kad Allah svojom moći smota čujem jednog doktora nauka kad Allah svojom moći smota, sve spomeneš Allahu ruku, pa Allah je spomenuo svoju ruku. Dalje, o, o, znači samo prevodu Kur'ana, besma kosta, kaže, umjesto da kaže ar, kaže Allah je za gospodario saniram. Strana spomenu ar. Podem bilo nerazumno ljudima oko njega, razumiješ, hoćemo da previli stvar koje nije smio. To je dokaz da čovjek nema dovoljno aktivije, ko sebe, ekstrožu, tehle sve I takvi ljudi, koji se deklarišu da su takvi i koji se tvrsto bore protiv nas akidom, akidom fiko, lažu vam kada kažu da su samo ruke razlog i zikrenje posle fanada razlog razora i, i svalje iz nas. Ne, ne, vallaj, oni se bore akidom protiv nas. Ne mogu reći da smo na istom menežu. Jer nisu na onom na čemu smo mi. U tevhidu samom esvali ve sifat, braću. Tu je se najviše umet različno. Ima ljudi koji negiraju, ima sekti koji negiraju. Sva Allahova imena i svojstva, poznu tevhija. Ima, lju, ima sekti između njiha koji negiraju nešto Allahovi svojstva. Ima oni koji dodaju Allahu do šanima. Ima oni koji su sveli samo na osam. Znači mi ne možemo zajedno. Jer Allah za lešanu ukaže lehu esma u husna. Ne pripada i najljepša imena. Pa i zovite ga jednog biha. Pa ga zovite nje, tim imenima. Allahu poslanik su kaže Allah za lešanu ima 99 imena kojima je se nazvao u Kur'an i sunetu. A ono u dovi što je rekao da je svaki za sve što je poslanik dovi tu mi ne znamo. 99 imena kaže da ima. I mi, ehli sunne rođima, naš menheđ, mi smo menheđa, ne, ne negiramo ni jedno Allahu ime i svojstvo koje je Allah Đelešanu i postali smo koji su opisali ga. I Allahu je menač u svojstva uz Allaha Đelešanu od uvijek i za uvijek. I na ume naš menheđ uvijek stvarno. I vidite drastične razlike, a hoćemo da budemo braća, hoćemo da budemo jedno, kaže, kada, kada govorim o ovome, kaže, znači da remetiš šred između muslimana, a vidim muslimana, mažala. Samo da vidimo, još da pretabalimo šta je rekla ulema za takve muslimane. Jer su im usvjecali glave za Bajram. I vi znate da je Sahvan Ibn Džen zaklan za Bajram kao kurban. Zbog toga što je rekao da Musa nije razgovarao sa Allahom i da Allah zašao ne Ibrahima uzao sve za prijatelje. Zaklan! Šta mislite da mi danas pred našim dajama ili, ili našim ljudima koji se smatraju da su mu vejdi, da takvog čovjeka odredimo na smrti? rekli bi ovo je vjera stvarno terorizma. Ovo stvarno nema svi islamisti. A vidite to sve su celete. I to je najspravniji stav. Znači, tako se sprečava smutnja. Međutim, mi ne možemo zajedno dok ljudi ne dođu na naš menež. Sad je, braću, naš je menež da slijedimo sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I to u potpunosti. Jer Allah je lešanu kada govori o pokornosti, kaže, ja je Allah di namenu, da je ti ulaj, da ti u rasul. Tak. Kaže, o, vi koji vjerujete, pokoravajte se. Znate što znači tad? To znači, pokoravaj se, bila kejfe. Nema kako. Ka, jer poslanik isto ne govori po hiru svoje sve objava. Poslanik zna se da nije grešio kad je u pitanju, kad je u pitanju vjera. I mi se pokoravamo poslanicu. Allah Đelešanu nas u kuću, u kuću je, u suri Ahzab, kaže, lekad kane lekum, fi suri, lahi usvetun hatane. Limen kane jer tu lahe vel jeume lahire, u zekere lahi kafira. Pazi, vi u svom poslaniku imate najbolji uzor. Pa ste rekli za tamo Ibrahimu da je rekao Allah za lešanu, neka kanu reku, vi usvetin Ibrahim. Vi u, u Ibrahimu imate uzor u tebi Tavidu. Ali u poslaniku čitav uzor, čitav život. Za 24 godine poslanik je pres, prošao sve faze u životu. Znači, i bio i otac, bio i vlada, bio je i, i, bio je čak i rov, suvoj ovce za 3 dana. Bio je daja, bio je obični čovjek, sve je poslanice se prožak. I zato je Allah Đelešanovi rekao, leka tjale kupi resul da usvete natane. Vi u svom poslaniku imate divan primjer, najbolji za vas primjer, u svemu šta god hoćete. Jer poslanik je imao djecu, imaju žene. Poslanik se je vodio džiha, dok neki poslanici nisu. Neki se poslanici nisu želili poput Isa, ali i salama. Neki poslanici su bili vladari, a nisu bili robovi. A neki su bili robovi, a nisu bili vladari. A zato poslanik sa svoje prošao sve te faze. I kaže, ali za onog, on će biti uzor najbolji za onog, ko kaže, imam čane jer zulaj, ko kaže, žudi za Allahu i Đelešanu lice. I ko puno spominja Allaha i ko se nada nagradi kod Allaha Đelešanu, za njega će poslanik biti uzor. Za oni koji, koji ne smataju da će Allah Đelešanu nagradu, za njega poslanik sve nije uzor. Ti vidite ljude koji više vole slijede racionalna mišljenja nego poslanik To je bolest umeta danas, racionalizam kad mu kažeš ajet i hadis, on kaže lalakim, filozofija, ali. I onda kaže, rekao ali taj, taj, tu. Rekao čovjek taj, to, to. Moje djedo tako i tako radio. Moja nene je to i to bila. Znači, ovo je davanje prednosti racionalnom razmišljanju nad Kur'anom i sunnetom Muhammeda sallallahu sallallahu alaihi ve selleme. A poslanik sallallahu wa sallam i jasno kaže u hadiskoj prenosi na Mebu Horeiro i poslanike sunga je poslanstvo rekao, kaže, kulu nas jedhul u džene ila me neba. Svi će ljudi ući u džene koji, samo koji dobro ono odbi. Hile ve meni jeba ja Rasulallah. Kaže, ko će to odbi Božim poslanicu da uđe u džene? E sada je šartov imaju. Ve men asani, kaže ve men asani te kale džene. Ve men asani te kale neba. Ko mi se pokori uđe u džene. A ko odbi da mi se pokori? Sam je odbio da uđe u džene. Hadis bilježi muslim. Sam je odbio da uđe u džene. Poslanik kada govori na hađu, a ashabima koji su išli sa njih 124 hiljara, 125 hiljara ashaba je bilo na oprosnom hadu hađe prvega sa poslanikom, sa svom, kaže poslanstvo, hudlu anji menafikeko. Uzmite od mene obrede. Kaže Ulema, ovo je opći hadis. Uzmite sve obrede od poslanika sa Poslanik sa svom kaže u hadisu, Salu kemare ej temuni u sali. Klanjajte kad ćete mene vidu da klanjam. I kako ću ja sada da klanjam po neku Sejda Sardarovića, pored hadisa poslanika sallallahu Kako ja mogu da klanjam prema ono što su ljudi napisali po pa nekakvom svom lažnom ištihadu, ištihadu punog džela, a ostaviti sunet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam debu hurere, hadis bliži Buhara i muslima, imam nevevi u knjize Arbari nevevi navodi ovaj hadis pod brojem 10, kaže poslanik sallallahu ma ne anku, anhu, anhu, Ono što sam ja zabranio, odmah se toga klonite, bez tog možete. A ono što sam vam naredio, priđite, uradite to koliko možete. A onda kaže ono što smo spomenuli, ka inne ma ehne kelle ladinam kadrukum, kete tu mesajima klatnu. Prije oni vas ukropali samo zato što ste puno pitali šta su radili, razila do sa svojim poslanicima. Nisi htio da slijedi Kur'an sunet. To je najveći problem. I danas je najveći problem što ljudi više filozofiraju nego što će da slijedi. Nisi hoći da budu slijedjeni, nego se trebaju da slijedi. A naš menheđ je da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I vraću, kada govorimo o izvorima šarijata, vidite kako su lepo porirani. Izvori šarijata su kaže tamo kriku. Kur'an, sunnet, iđma, tijas. Fiksko pravilo. Kada dođe nas iz Kur'ana i sunneta, želim da ovo slušaju daje i oni koji poznaju malo. Kada dođe nas tekst Kur'ana i sunneta nema mjesta propis, nema mjesta ištihadu nema mjesta ištihadu znači ako je Kur'an došao i rekao osam kategorija je za zekija mi poslani niko ne stava sam dozvolio da on dijeli devete, desete kategorije da ljude podijeli na više kategorije već je ograničio kada posl... Allah Zelešanu kaže ilmu feraj pripada tome i tome nije poslanik imao tu mješta. Kada Allah došao, kaže Allah je jedan, nije mogu pozvali sa osnovom ništa ovome donijeti. Kad je Allah Đelešanu rekao klanjajte, poslanik je samo objasnio koliko namaza klanjava. A su morali klanjati. To su propisi koji su obaveza. I nije mješta bilo. Kada je poslanik sa osnovom rekao ovako se i ovako radi ovaj propis. I ja sam zahir propis, sve sam zatim tumačenje. Onda nema mjesta u Lema Ali. Mi vidimo danas u novinama, vidimo danas u knjigama, kaže najprije navodi neki od ti koji prevodi, koji pišu, navodi kaže Allah Đelešanu kaže o to i to. Poslanik Sala Vlasanu kaže to i to. Ali kaže Ulema je rekla to i to i rađe ih mišljenje je Ulemi. Ulema živi u jednom vremenu. Može pogrešno razumiti hadise. S druge strane, mi znamo dobro da mu stejdu nema pokornost u njegovom greš, u, grešenju. A on ima nagradu jednu ako je, što je se trudio ali nema nagrade ako je pogrešio. Pa ako nema nagrade ako je pogrešio, ostaje da ga mi sledimo u, tom, u toj njegove greške. Zašto da sledimo greške mu šehida? Znači, to je greh, braćo. Znači, sledimo Muhammeda sallallahu alihi wasallam potpuno. A poslije ćemo govoriti naš menhez kada je u pitanju, braćo moja, ulema. Dalje, braćo, iza Kur'ana i sunneta naš menheđ je da sledimo ashabe. Zašto da sledimo ashabe? Zato što nam je Allah Đelešanu i šaretom objavio da ashabi trebaju da se slijedi. Pa Allah Đelešanu što to je tako su tati bude ashaba. Pazi, prva stvar Allah Đelešanu kaže radi Allahu anu wa radu anu. Allah je zadovoljan njima i oni su njima. Ulajk je Hizbullah. Oni su Allahu atarta. Ela inna Hizbullah mu muflihu. Allahu je stranka će sigurno pobjeti. Zašto slijedimo ashabe? Da sabi kunam evveluna minal muhađerina velensari velazine tebe avu ihsan. Kaže, Allah je zadovoljan prvim generacijama, muhađirima, insarima i onih koji slijedio dobro. Zašto slijedima sahabe? Allah je lešano njima objavio, kuntum hajde ummeti idu hrže prina. Temuruna bil maruf, ja se nevna munker, da tu ne bila. Vi ste najbolji ummet koji je ikada izašao. Zbog čega? Zato što vi travi da se čini dobra djela loša da gledate i u Allaha djelešanu uvjeri. I dalje Allah Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio, ako budemo skrenuli puta sahaba, da smo upućeni. Pa kaže Allah za šalu suri Bekare, fejn aminu bima, misli ma eh, amentum, ihi, kaže ako budete vjerovali, ako budu vjerovali kako vi vjerujete, kako vjeruju ashabi, se kad ih tede, upućeni su. Pa se, vježe uputu tvoju za uputu ashaba. Kaže Abdullah ibn Mesu, ako ikog treba slijeti, onda treba slijeti ashabe. Kaže, oni su bili najupućeniji, Oni su bili najčišći, njiva srca su bila na, najbolja. Oni su bili sredebi, odnosno silaska objave, oni su bili prisutni kad je objava objavljena, oni su bili najčišći duša, oni su najbolje razumeli objavu. A njiha i treba slijediti. Allah Đelešanu prijeti onima koji ne budu slijedili puta sada. Pa kaže, ko bude, vame šak, illahe wa rasule, ko se ne bude pokoravo, ko bude vas je činio Allah, Allah Đelešanu njegovu poslaniku, a bio mu jasan pravi put. Pa je tebi ja se bile gajni mu'minin. E ova riječ. I ko bude, ko bude slijedio put koji nije put mu'mina. Ovo kaže ulema da je ovo puta ashaba. Pa te veli ma te vela. Mi ćemo pući da činiš šta hoćeš. Hajde radi šta hoćeš. Ne možeš puta ashaba. Radi šta hoćeš. Ili ti puta filozofa. Radi šta hoćeš. Ali Allah je lešava kada se snuskli u džehennem. Za tebe je pripremen džehennem. Sada se da uzbašno grozne ono boravište. I zato mi slijedimo braća ashabe. Zato što je isto poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao u hadisu od Imrana ibn Husseina, hadis je sahi, ulazi na Buhare i Muslim, kaže, hajru nasi kuruni, tu mele dime Najbolji su ljudi oni koji su samo, pa oni koji dolaze posljednji, tu mele i oni koji dolaze posljednji. Pa kaže u jednom hadisu, da li nasla, pa će se poslije pojaviti novotarija. To su najbolje generacije. Među njima je braćo Ašarem i Bešere. Deset ljudi koji su za njihova života rečeno im objavom da su genetli. Među njima su ljudi koji se bolu, bolu bitki na bedu. I kada stepen je ulema vrednost ashaba, ona kaže najbolji su oni koji Allah sada ne su bolji od sada koji ne voli mene muhađiri. Ono sad. Najbolji su muhađiri, pa ansari, pa učesnici bedra, pa učesnici uhuda, pa učesnici oni, oni koji su dali veju pod Ridvan, pod, na, na, na sad se zove na Hudejbi, znači po, po redu, znači kako ide po redu, kako su ljudi bili iskušavali, kako su pomagali islam, i njihova je dobrota na po I zato mi treba da sledimo te generacije. Zato što su oni prvi temeljili ovu davu. Znači u njima vraćam. Među tom generacijom. Gdje si kad vidio da je lanac hadisa dospio do poslanika, a da je se, odnosno do asaba, a da je se asa proglasio na žovom. Sam se ispitiva hadis do, do ashaba. Basta. Ashab nijedan nije bio važan. Njihova iskrenost nijednom nije bila upetna. Basta. Znači vidite te generacije, sami ste te generacije koja nijedan nije čovjek lagu na džunju. Na Allaha njegova poslanita sa sobom. I sad da ne slijedimo tu generaciju, i Ulema kaže, nijedna generacija kao generacija u množini neće se pojaviti kao što su ashabi. To su najbolje generacije. I zato je poslanik sam rekao, ovo je najbolji su ovi koji stanu. Pojedinci mogu biti dobri kao ashabi, ali kao generacija kompletna nikad ne može biti, nikad ne može biti kao ashabi. Nemoj da vas zavaravaju, a ti su oni gdje kaže, jer oni imaju svoje batre, tu mazre kaže, imat će nagradu 50 šehida od nas, jel mina, jel minum, jel od nas boli će ili od je kaže minum, od njega. Znači, to ima svoje posebno, posebno tumačenje. Dalje, braćo, naš stav, naš menheč prema ulemi. Naš menheč prema ulemi nije onaka kakva ga predstavljaju drugi. Mi u ulemu stavljamo na mjesto na koje je stavio Allah Đelešanu i njegov poslanik sa osnovom. Allah Đelešanu kaže, jer fe ila ladina amenu, minkum veledina utu lirme dereže. Allah je na visoke stepene uzdiga one koji je dato znanje. En jeste li uledina jale mune veledina la jale mune, jer su isti oni koji znaju oni koji ne znaju. Oni koji pamet imaju pouku primaju. Poslanik se sam kaže u hadisu el ulema varasatul enbija. Ulema je nasljednici poslanika. Ali ulema, ulema je minku. Ali, ako ulema kakva jeste. Ako ulema nije kakva jeste. Mi ne slijedimo greške učenjaka. A sami ti učenjaci u svojim govorima, u svojim govora sam govorili da i mi ne slijedimo njihovim greškama. Pa je rekao imam Hanife, kada, Ebu Hanife, kada najdjete na taj hadis, to je moje, moje mišljenje. Imam Šafi kaže, kada moje moj govor ostupa od Kur'ana i Hadisa, znaš da sam pamet izgubio. U drugoj prve kaže, u mlate ga ozim. Imam mali kaže, kaže, mi, kaže, mi, kaže, mi učenjaci, kaže, uzimamo onaj iz Kur'ana i Sunata. A nemojte uzimati od nas, uzimate od što smo mi uzio. Ahmed ibn Ambar, njegova poznata izraga, kaže, nemojte ti mene, ni Sevriju, ni Šafiju, Već znači, uzmite odakle smo mi uzeli. Iz Kur'ana i Sunneta. A pa ako nešto nije u redu, vraćamo se svi na Kur'an i Sunnet. A naša je dužnost da poštujemo ilmu. I danas, na ovom mjestu govorim, pošto mno, mnogi će se stvari čut pa da znaju, mi danas učimo iz knjiga te ulemi. Mi smo danas učili Dersi za Kide od Saleha, Ibn Ferzana, Ferzana. Mi smo danas učili Ders iz Akide od šeha Ali šeha. Da, mi smo danas učili verso Džibrina, mi smo danas učili versove od, od Džemila Zeyne i šeha, mi smo danas učili od Šurejma ver, onaj versove koje smo mi sakupili od ulemi. I mi poštujemo tu ulemu, jer ulema nastavi poslanika, ali i ne slijedimo ono što su pogriješili. Pa ste vraći, slijedimo ono što smo pogriješili. I ulema ima svoje mjesto kod nas. I ne smije niko da obtužuje ulemu bez čista dokada. Jer ta, mi znamo, mi znamo izrake koje su izreke generacije prije nas, da je mjesto u Leme otrovno. Onaj ko bude gibati u Lemu, njegovo će srce umrijeti prije njegove smrti. Mi to zato znamo. I zna, zašto ovo govori? Da nam ne mogu prikačiti ono što prikačavaju da, da ljudi osuđuju Lemu, da ljudi tekfire u Lemu. Znači ona lema, ulema koja je istinska ulema, mi ih poštujemo kao naše šehove, kao ljude koji koji su oznanja i stavljaju na mjesto na kojim pripada, ali i ne stavljamo na mjesto božanstva i ne slijedimo nikoga slijepo. Niko se ne slijedi slijepo osim, osim Kur'ana i Sunneta. Da li braćo, naš stav prema Novotari? Ovo je možda jedno od bitnijih pitanja među Tehakuma i onoga hoćemo mi s Novotarima, nećemo s Novotarima. Mnogi kada govore hoćemo s ove čove, kakav je vaš stav menaž prema islamskoj zajednici? Islam ne gleda na islamsku zajednicu, to je samo na Aziju. Islam kada osuđuje i pokazuje pravi put, osuđuje zabludu, onda ne govori imena islamska zajednica, džemata, islamije, ihvanu muslimini, ilo, osa. Islam govori propise o tome. Pa nek se sva nađe u tim propisima. Ako je Allah Zrešanu u Sura Al-Imran objavio kada nije bilo islamske zajednice bosanske, jeume tebi je duvu duvu, te se duvu duvu, ona dan kada će neka lica biti blištava i bijela, neka crna, tmurna, onda nije rekao taj, taj. Ovo ko svak može sebe da nađe, ovo je profit. Već kaže, oni koji su tebje do dovuđu, to su oni koji su ehli sunat na džemal, koji su ehli kur'an, sun, onaj, ko sunat. To su oni koji su ehli kur'an, sunat, koji su ehli džemal. Ehli sunat na džemal. A oni tesve dovuđu su ehli bidalke. Oni koji slijede bidu otari i oni koji razilaze, odnosno, rašipaju muslimane. Međutim, da kada je u pitanju novotarija, braću, nama su poznati hadise, koji su propisi za nas i za drugi. Pa neke svak nađe koji je na istinu, koji, koji je na istinu mene. Jer Ališa radijallahu ana prenosi hadis od poslanika sa osoba, vidiš ga Buhara je muslim, men ahtefe fi emna haza male se minu fulvere. Ko uvede ovu našu vjeru, nema vezi ko je, kako se zvao. Ko uvede ovu našu vjeru nešto, ona mu se odbija. Ne prihvatamo se i niz izreka na koje se trebaju da vrate oni koji su umrali ovo, poput obične jedne knjižice Terđin, može da pročita samo šta je Ulema rekla u vezi Novotare i Novotara. Kaže Sufjan Ibn Ujejne, kaže nemojte da bi sjedili sa sljedbenicima Novotare, ko bude slijedio sa sljedbenicima Novotare, srce se motom. Kada puta ljudnija, kada vidiš sljedbenika Novotare da ide jedni put, pređi na drugu stranu, nemoj da se sad stavljaš uopće u put. Kaže Sufjan Eseri, nemojte šljedbenicima novotarije nazivati selam. Kaže Alija radi Allaho anu, nikad šljedbenik novotarije nije jednu novotariju uzao, a da nije drugu, drugu prihvatio. I nema bidatu Hasane, bidatu Seije. Kod nas u menedu nema no, nekakva dobra vida. Znači kaže poslanstvo u Hladisu Rizba Rezmi Sari, Adi Tile Žebu Daud, znaju ga svi dobro i navodi da imam nevi u Arba i Neveri, kaže kulu bidati dalale kaže Ibn Ređa bin Hanbali, iz ove riječi se ništa ne oduzima. Poslanik se rekla da će počinit novotarija, a svaka otarija je zabluda. I o tom imaju, ima puno, puno i puno hadisa. Uglavnom, jedan na kraju hadis o novotariji, jedan hadis koji uljeva strah u mutnička srca i srca koja zima, kaže u hadisu od Enesa radi Allahu, da je poslao sam inna Allahe hadze teubati Allah je lešano i stavio hijab između njega i onaj i novotara, među teubi, sve dok se u drugoj prekaj, dok se on ne pokaje u svoji novotarije, pa on nam tek prima teubi. Dok ne ostavi novotari, neće u prim teubi. Zato svaki novotar, nek ne kaže mi smo osudili, nije osudio Kur'an i Sunnet, nije osudio ova vjera, jer ova vjera ne trpi novotarije. Kaže imam mali, kaže ona je ko uvede novotariju u vjeru, kaže on je s time obtužio Allaha i poslanika. Tako, kaže dokazuje s time da Allah nije potpunio svoju vjeru i da poslanik nije dostavio Allahu u Đelešanu vjeru. A poznat je ajet koji je objavljen, zadnji ajet tamo poslanadu koji je objavljen, iz Surije Maje 6. ajet, gdje Allah Đelešanu kaže El jeume ekmeltu lekum dina koje tretu nijame ki uredicu lekum islame dina, danas sam već danas sam, odnosno treći ajed, danas sam vašu vjeru potpunio, blagodat svoj pravama usavršio i zadovoljna sam da mu ovakav islam bude vjera. Kaže Omer radi Allah anu, nek se vrati ljud na tepsi. Kaže Omer radi ono što je tada bila vjera, i sada je vjera. Ono što nije bilo tada vjera, nije ni sada vjera. I kada govori o druženju i privakanju sljedanika novotarije, onda to nije naš stav, to je stav našeg menheđa, to je stav islama, jer naš menheđ je islam. To je stan slava prema njima. Nema veze o kakvoj se kategoriji dali. Je on doktor? Nije doktor. Je on direktor? Nije direktor. Je on alim, zalim, ko je naš na interesu kako se on zove? Stav šarijata prema novotari je svakom olakav. I neće svako upita za koje je on stepom tu. A naša dužnost kao mumina jeste da se odrećemo novotarija i njihove novotari. I nikad ne možemo zajedno. Jer novotar i onaj ko sredi Kur'an i Sunet, to je isto, isto ti zabrano. I ne mogu zajedno. Ma koliko se oni trudili? a pa koliko se oni trudili da, da idemo zajedno? Ne možemo zajedno. Jer laž i batel nikada nisu mogli zajedno. Istina i neistina nikada nisu mogli zajedno. I zadnja stvar koju ćemo ovdje spomenuti, naš menhed u pogledu džihada. Soba, put, vjernik. Jer mnogi prepisuju da je naš put jedino džihad. Jeste, naš put jedino je džihad. A džihad, ova riječ džihad, sa govorom džihad, ona ima svoje značenje. Ona je došla od riječi trud zalaganje, samo zavisi u kojoj stepenu džihada. Mi, naša sahva, odnosno naš menheđ, je na stepenu kada je u pitanju džihad. Da je džihad, znači, stvar koja vr, krči puteve da, pa kada je potrebna, potežimo. A kad nije potrebno, onda stavljamo i korice. Kao sad, šta, šta vam hoću reći? Znači, ako neko čini zulu muslimanima, i ako neko napada muslimane, i oduzima njihovu imominu, i ruši njihovu čast, i prodava njihovu onaj krv, i opašćaša je muslimanke, onda je vađi svakom da potegne sablu iz korica. Međutim, ako je to džihad far kifaje, oslobađamo druge države, onda to nije nasilnička borba, pa što se neki prevede. Jer to je širenje dina, vjere je dina, jer Allah zelo što to nam naredi. To ne treba pisa nama. I ne ne zvadimo iz Kur'ana i Sunnata. Allah zelo što nam kati luhum, hatta la te kune fitatu, koja kunu, tiru kunu lila. Borte se hatta, sve dok ne bude sa Allahova vjera, dok se slobodna Allahova zlušana vjera ne bude ispovedala. Znači, to nam Allah subhanahu ta'ala naređi. Pa onda govori u, u našem danas vremenu, kada su muslimani poniženi, zlostavljani, ubijani, proganjani, otima njihovi metak.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 Za potlačene muškarce, žene i djecu, koji zikuju gospodaru naš. Izbavi nas iz ovog grada. čiji su zulumčar, čiji su vođe nasilnice, zulumčar. Ti nam pošalje od sebe nekog velija, da se pojavi veli oma da optuže za, za, za, za harđe za nešto. Ti pošalje od sebe nekoga velija, pomagača koji će nam pomoći. Pa kaže, vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šeitanom putu. Ubijajte šeitanove sledbenice. Ubijajte ih. Da šeitanove sledbenice slade. Allah je lesanu naredio. Znači, A kada je u pitanju džihad, svako mora bi jasan 110. aj suri teube, da su naši životi kupljeni, da smo i već obavili trgovinu. Inna Allahe štera mine, mine puse vala bjerno džene. U katlu ti se bila tako, fa jak tu Kaže, Allah je od mi tako kupio još živote njihove, i mjeti njihove zamenu za džene. Cijena je džene. Oni će se na Allahom putu boriti i giniti. Ti ti ubijan. su je nalazio šan obećo, kako kaže, te vratim džilu u Kur'anu. Pa se radujte toj trgovini ta trgovina, Allah Želešanu non stop na nju poziva. Poziva one koji kažu tudu na za džihad. Poziva i njih ako se smatraju vjernicima. Ja i juhel ladina, amen. Ovi koji vjerujete. Hele dulu kumala ti džaretum. Tunđi ku mi nazabine li. Tu mi nabi Allahi wa rasuli wa tu džaj nabi kad ila Ovi koji vjerujete. Došli da obavite trgovinu koju ste obećali. Koju ste sa vama Želešanu ugovor napravili zbog njih. Pa kaže, ona će vas spasiti patnije i nesnosti. U Allaha Đelešanu njegova poslanika vidite i potrste na Allahom putu i mjecima život, e, i životima svojim. I vraću, kada neko nas tužuje zbog džihada, a onda on ne poznaje dobro fiku džihad, poznaje dobro propise džihada, današnja ulema i ulema ta, telefa i halefa što kažu, je rekla da muslimani samo mogu biti u dva stanja. Mogu biti u džihadu i u ribatu. A kada je u pitanju borba za islam, Ona sam može biti stvar dajn, stvar ti fajer. Nema nigdje je haram. Sad. Nema nigdje da je cijelo haram, već se borit na lavom delšanu putu. U svakom slučaju, ti moraš biti u tom ibadetu. I moraš biti uvijek spreman, ima nije. Jer samo onaj hadis ima, znate, gdje kaže onaj ko se ne bude borio na lavom putu. I ne bude imao nije da se bori, umro je sa ogrankom lice, licemljerstva. Pa mi smo sa u ribatu, vedu lehu metatatom i kuve. Se prijete koliko god možete protiv njih snage. Znači, sad se pripremamo i da bude svima jasno. I ono vas neće slušati koji neće slušati. Da je bude svima jasno, mi se pripremamo. A čekamo kad će to i... Nemo to, to, to mm. Allah došano nadane ljude za to. I okupi ljude za to. Mi se pripremamo, naše da se pripremamo. Pa nek sačekaju, pa ćemo vidjeti u kojoj će vojski biti slušano Ali džihad je i dio vjerovanja. Morate znati, braće, da je neka ulema džihad stavila po šesti sa, po šesti islamski šat je stavila džihad. I koliko ima ajeta o džihadu, preko 150 ajeta ima o džihadu. Sam mislite vi da vas, ne, vama neko od uvijek 150 puta kaže da treba nešto da uradite. Šta bi to smatali? Bi to smatali, ja to vam tako. Ali Allah je samo se obraća isto za propise drugih barika. Kutida alaikum ul kitab. Propisuje vam se borba hoćete nećete. A on je sudio se dana. Propisuje vam se borba. Vama se to propisuje. Mora se tu. A s druge strane, braću, džihad je zaštita života. Džihad je zaštita čast. Jer lijep ova Đelešan rekao u suri Enfal, ja, ejuhe ledina amnu, što je džibu lillahi u adresuali rasuli. I za da kom imaju. Ovi im će da, da zopete po poslaniku, a ovi su ajte objavljeni za bitke na bedru kada budu od vas tražili da život svoj zaštiti. I kaže u nema napadanje zašta života. I mi muslimani uposti kad smo stali svoje smrću da branimo ovu zemlju, manje nas je gimo, nekad smo predavali gradove, onak po, po 300, 500 hiljadama nalazili u rupama i nalazili po zatvorima A kad smo stali na linije i kazali samo preko mrtvi, onda je malo ginulo. To se moglo naprojati na prste u, u, u redovima na liniji koliko je ginulo a onako su ginuli kradovi, silovane su žene, ubijana su djeca. Znači smrt je zasta života. Džihad je zasta života. I džihad, braćo, je danas neophodan. To da dobro svi znaju. Muslimanima je danas džihad neophodan. Muslimani bez džihada neće nikad vlast šarijesku spokoj. Oni koji misle da vlast će doći bez džihada, a onda je najpreći da to servija se poslanika sa osnovom. Što je najdraži rob Allaha Đelešanu. Da je tako, onda bi Allah Đelešanu dao tu blagodat poslanicima, da budu vladari bez džihada. I na kraju, šesta stvar znači jeste mešćidi, mešćidi i centri i prostorije, naš menheđ prema ovim stvarima jasan. I sire, rahiku mahtum, sire tu ne znam, kako hoće, sira ide hišama, nek svako pročita, a bosansko su ne prevedeni, sire tu rasul, ne prevedeni, ali nek svako pročita tamo, ona hijđa poslanika s tom u Medinu. Dolazi poslanik u Medinu i pravi me meč i vrati muslimana. Ovo je jasno pitno. Poslanik ni jedan po, u jedan pohod nije krenuo dok nije povratio muslimana i dok nije napravio mešće. Je mešće u centri dešavanja. I moramo imati svoje prostorije. Jer nam ne daju na drugim mjestima da se okupimo. Ne daju nam da osjetimo slast imana slag sva, slag zemata, ne daju da naukosimo. A s druge strane, po jednoj realnoj stvari, igla samo se oko nas koplja lome. Na zapadu moraš vidjeti crkva, sinagoga, sve jedno dobro. Mešći nekakav turski, arapski, bosanski, sve u redu jednoj zgradi. I niko ne, ne, ne vodi o tome nikakvih problema. Samo je problem muškile, a to se desi hamal u Bosne. To je smisljeno, braćo smišljeno, a morate znati da ljudi bez svu, o, o, svoji ovi stvari, ne mogu oživljavati sunet Muhammeda sallallahu alaihi Mi nećemo reći ono što džama, džamije bidarske, ne mora džamije bidarske, ono je naše okupirano, treba da nam dogati, jer Allah Đelešanu kaže, nema jamur u masari, djela ima namene bilaj, do ne umila ahiru, jer kame slat, vrata za tja, Allah ove džamije treba je državati, oni kriju, Allah je sudni dan, klanju namaz, daj čekaj, on ne klanju namaz. I oni koji kažu, da mi trebamo biti sa njima po svaku cenu. a koliko je ljudi u džamiju iz sela hajde da odemo na svaki nama pa da vidimo u džamijama koliko ljudi dođe pet ljudi ne dođe na ja namaz kima ćemo to mi biti a u selu možda 500 zna biti ljudi ako je veća malo. kaže mi trebamo biti sa ostalim muslimanima dobro trebamo biti a gdje ste vi sa ostalim muslimanima ostali muslimani po kafanama ni e, po kafićima, zato? Zato što nema iskrene dali. zato što u tim džavima nema iskrenog pozivanja, nema pozivanja po Kur'anu i sunnetu. Samo se možemo dogovoriti da nam predaju džami, ili da nam dadu da, da širimo ovu vjeru preko džamija, jer su uskratili nam pravo, jer ovo su Allahove kuće, a nisu nici drugi. Ono nije ni islamske zajednice, ni te ljudi, jer o, ovaj mešin, ako je uvako se, to se pravilo, on ne biva ničije više vlasnič, on biva vlasnom imana, oni su nama zulum učinili, a ne mi njima. Oni su ju fesad, a ne mi. Morate da to znate vrlo dobro. I da znaš i objekata, i znaš i ako nam ne daju tamo Allahove kuće, mi ćemo praviti druge kuće, a nećemo prosto ljudi. Pravit ćemo svoji sredstava, išta da stalo da zaradimo nagru, da sad je poslanik sa svojom, men buni jel mešle, buni jel lahu lehu bejta fil zemne. Ko sagradi neko Allah, ko sagradi kuću u zemne. I zato, braćo, gradite gdje ko se može da napravi mešle gdje god može da se poziva, da se poziva u tim međama Allahovu vjeru, usporite se obraćati. Jer ovi ljudi, nama je za obični ljudi, ovi ljudi su zavedeni. Ovi ljudi kao što ste vidjeli sada kad izlazi se u javnu davu, kako se ljudi ponašaju. Ljudi su obmanu sa printanim medijama, mas medijima. Ljudi su obmanu, lažu, sad lažu oni koji traže znanja braća. I oni koji zatrude pa poradaju se pod nas. Traže, oni su ti ljudi, isto neki od ti ljudi isto okrenuli ka drugom smjeru. I mi to možemo vidjeti, mi smo noćas cijeli da zakažemo jedan sastan s tom braćom koji kaže da mi nećemo braća. A mi u čem se ne razilazimo s ustrehavatima. I vidite, i sutra će možda reći, idu smo u novostatskom mešlju, mi smo Haridije, ovo je naš menheđ. Mi drugog menheđa nemamo. Mi nemamo tukije kao šije, da jedno govorimo drugo radu. I nas, ako hoće da vake prihvate muslimani i da se popravi i da nam dadu da mi njih popravljamo, Da Allah nagradi našeg šeha Ibrahima, zaista su ovo jasne, konkretni, znači, išareti kuda i kako dalje. Moram vam otkriti, draga braće i sestre, rasijani po Binjaluku, da ste za bocu pretekli nas u broju. Radi se možda u par brojeva, da ste bili brojni od nas, ali vi vi se morate pomir s tim da smo mi u jednoj Allahove kući a vi ste razlog sami ipak po više, znači, žemata i žematića, a sve u svemu, Allahu velikom zahvaljujemo na ovakvoj blagodati i nadamo se za Allahu pomoć, a ujedno tražimo halala i od našeg šeha i driza Belizanija, kome smo uzeli ne ni manje ni više, nego sigurno pola sata od njegovog prava, ali ako Bog da sači on sa Kosova od ozdo svojom rafalnom, ako Bog da, mašinerijom, zabraziti, ovo je bilo što se tiče nas, krajišnici ne znaju, nego ovako uvijek malo otjeti od međe drugima, ali u pozitivnom smislu, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi sve vas koji ste potrpili, mi idemo dalje sa svojim programom, a od domaćina sobe put vjednika tražimo da nas uredno odjave i da oni po svom programu, a mi po svom, a sve to jedan program, naćemo se ako Bog da sutra najveće sa novim predavanjem i novim, ako Bog da, obraćanjem, ako nam Allah žao radne zdravlje života i slobode govora, a za slobodu govora ćemo se inša sami izboriti. Takunu kauli hada, kakilu alaikum, alaikum, salamu alaikum, rahmatullahi ta'ala, wa barakat. www.paltak.com Sova put vjernika. Sova put vjernika. تركتني في دروب الخوف منفردا أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني يا طائر الحب قد أذبلت أوصاني أججت نارك في أعماق وجداني تركتني في دروب الخوف منفردا أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني يا طائر الحب قد أجبلت أوصاني Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred www.pautautica.com Soba, put, vjernik.